Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Samo li, alhamdulillah, rabada, ali mi nosa, to sam Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, nastavljamo dalje komentar e, Kitabu Tevhida. Došli smo do trećeg poglavlja. Treće poglavlje pod nazvom Babu Kaufi Mina Širk. E, poglavlje straha od, straha od širka. Prije toga nam je ostalo da nismo pročitali e, pitanja ili koristi iz prijetudnog poglavlja koji smo obrađivali dva dersa, pa na, posjeti nas počitanje. U poglavlju su sljedeća pitanja. Spoznaje stepena ljudi u pogledu Tauhida. Šta znači njegovo ostvarivanje? Po tri pohvala Ibrahima alaih selam od strane uzvišenog zato što nije bio odmuštit. Početak. Njegovo pohvaljivanje dobrih ljudi, avlija, jer su se sačuvali šipka da je ostavljanje ruke i spržavanja rane nešto čime se ostvaruje tevhid. Po šest. Činjenica da sva ta... Mi sjeća da Molim? Ja, uh, e, sjeća da smo obrađivali ovdje. Znači, ovdje, ovdje navodi mnoge stvari koje smo i navodili da ima drugo mišljenje po pitanju. Ovdje sad navodi da ostavljanje ruke i e, kauterizacije, spaljivanja rane, da je to od potpunog tevhida. Znači imam drugo mišlje koje kaže da, da se ne vraća uopće na, na narušava tevhid, nego da je u pitanju neispravna, neispravna rukja šarijeska koja nije dozvoljena i i kao terzacija misli se da se radi prije, bez potrebe, znači prije nego što je treba rano da se uradi, znači radi bez potrebe, sad nanosi bol. Znači da se na to misli, a ne misli se na ono koje inače došlo u hadisu, ono da je radio i poslanik se naredio i radio i dozvolio je. Dobro, sljedeći. A ovo, izvinite, ovo na početku što kaže merati od nas, odnosno stepene ljudi u te vidu, ako se sjećate hadisa, znači spomenuto, znači da imamo najviši stepen poput Ibrahima, ali sam ako najviši stepen te vidu, stvari mnogi drugi ljudi koji znači stepen sa upadan, recimo, u, u, mali širk ili nešto između toga, a onda u tumačenju se ovdje vraća na to, ako ovo narušava a, a, potpuni a, teo ekul, ove tri stvari koje spomenute, onda tu narušava djelimično teuhid. Narušava teuhid i sprečava osobu da uđe u, u džennet bez, bez polaganja računa. Uglavnom, pojenta je u tome da se misli na te, na tu, da nisu ljudi na istom stepenu stvarivanja teuhida, u tome se misli. Bolju nastavno. To šest. Činjenica da sva ta e, svojstva objedinjuje intelektu, oslanje na Allah, sedam. Dubina znanja kod ashaba zbog njihove spoznanje da oni to nisu uđi da služu nego rade. Osam. Njihova žudnja i nastojanje da čine dobro. 9. Vrijednost ovog umeta u brojnosti i takoći. 10. Vrijednosti Musavih sredbenika. 11. Predočavanje umeta pred njim, sallallahu alaihi sallam. 12. Da će svaki umet biti sakupljen pojedinačno sa svojim vjerovjesnikom. 13. Malobrojnost onih koji se odazvali vjerovjesnici. 14. Onaj kome se niko nije odazivao doći će sam. Odazvao doći će sam. 15 plod ovog znanja, a to je nezanošenje mnoštvom i neispoljavanje apatije prema manjini. Šestnijest. Olačica u dozvoli ruke za urok i groznost. Sedamnijest. Dubina znanja prvih generacija zbog riječi dobro je uradio onaj ko se drži onoga što je čuo. Međutim, na osnovu toga se zna da prvi hadis nije u oprečnosti sa drugim. 18. Prve generacije bile su daleko od toga da hvali čovjeka zbog nečega što on ne postoji rekao, smetlove riječi, ti si od njih jedan su od znakova vjerovjesništva. 20. Prijednosti kaše, 21. Upotreba aluzije i po 22. Lepota, dobro, odnosno dobrota poslovnikov sa vama i sa vama. Znači to ovaj, vidimo za prošlo poglavlje, s tim da ovdje, ovaj, opet da naglasim, ovdje je spomenuo, pod šest, kaže, da je zajednička stvar za ove osobine koje su spomenute u hadisu, ono tri ili četiri osobine, da je to tevako. A jedna od osobina je tevako. Četvrta se vidu, ala rabihim je tevakalu, na Allaha se potpuno oslada. To je jedno, znači po, po tom tumačenju da, je, da se ovo vraća, ove svjetlije stvari da se vraća na tevako. I da je nedostatak tevokola ako osoba traži da se uči rukja i da se radi kao pregrada spaljivanje rane, bez potrebe. <clears throat> Drugo tumačenje da ovdje zajednička osobina nije tevakul, nego da zajednička osobina se vraća na tetajur, a to je, uh, kako smo zaslutnja, a, a tetajur kao zaslutnja, znači ono što je, što je neispravno šarijski zabranjeno uh, i što predstavlja mali širk u osnovi, i kaže ostali, ostali, znači ostale osobine mimo tevekula se svodi na ovu, da je zajednička osobina a, ostali, znači kao terizaciji i e, traženje učenja neispravne ruke da potpade po istog pogleda, a tevekul je u po, e, posebna oblast. Ovdje sam navodim zbog toga da bi razumijeli znači, ono, kako shvatiti hadis ako uzme po drugom mišljenju. Navod smo činjake koji su zastupali to mišljenje. <clears throat> Dobro. Andalusam أندلسن أندلسن أندلسن